Kunigų knyga, aštuntas skyrius. Viešpats kalbėjo Mozei, imk Aroną ir jo sūnus, jų apdarus, patepimo aliejus, verši aukai už nuodėmę, du avinus ir pintinę neraugintos duonos. Ir sušauk Izraelitų susirinkimą prie susitikimo palapinės įėjimo. Moze padarė – kaip viešpats liepia. Sušaukęs izraelitus prie palapinės įėjimo, kalbėjo jiems. Štai, ką viešpats įsakė padaryti. Moze, pašaukęs Aroną, bei jo sūnus, apiplovė juos vandeniu, apvilko Aroną, drobinę tuniką, apjose juostą, aprengė mėlyną tuniką, uždėjo efodą ir sujuose jį efodo juostą, kad efodas laikytųsi ant jo. Uždėjo ant efodo krūtinės skidelį, į kurį įdėjo urimus ir tumimus. Galvą pridengė mitra ir ant jos ties kakta pritaisė auksinę plokštelę, šventą vainiką, kaip viešpats įsakė mozei. Po to Mozė ėmė patepimo aliejaus, juo patepė palapinę ir visus jos daiktus. Apšlakstė aukurą aliejumi septynis kartus ir patepė visus jo reikmenis. Be to, pašventino ir patepė aliejumi praustuvę ir jos stovą. Ir užpylė Aronui ant galvos patepimo aliejaus kad pateptų ir pašventintų jį. Atvedęs jo sūnus, apvilko drobinėmis tunikomis, su juose juostomis ir uždėjo gobtuvus, kaip viešpats įsakė mozei. Tada atvedė veršį aukai už nuodėmę. Aronas ir jo sūnus uždėjo aukai ant galvos rankas Moze papjovė jį, paėmęs jo kraujo, pamirkė pirštą ir patepė aukuro ragus. Apvalęs ir pašventinęs aukurą, išpylė likusi kraują jo papėdėje, vidurių taukus, kepenų tinklelį ir abu inkstus su jų taukais sudegino ant aukuro, o veršio odą, mėsą ir mėšlus sudegino už stovyklos, kaip viešpats įsakė Mozei. Moze atvedė aviną deginamai aukai. Aronas ir jo sūnus uždėjo jam ant galvos rankas. Moze jį papjovė ir jo krauju apšlakstęs aukurą, sukapojo aviną į gabalus, jo galvą, gabalus, taukus nuplautus vidurius ir kojas sudegino. Taip visas avinas buvo sudegintas, nes tai buvo deginamoji malonaus kvapo auka viešpačiui, kaip viešpats įsakė mozei. Paskui aukojo antrą aviną, išventinimo aviną. Aronas ir jo sūnus uždėjo ant jo galvos rankas o Moze jį papjovė. Jis jo krauju patepė dešinę Arono ausį, dešinės rankos ir dešinės kojos nykštai. Tada jis liepė prieiti ir Arono sunums. Patepęs papjautojo avino krauju kiekvieno jų dešinę ausį, dešinės rankos ir kojos nykščius, likusi kraują šlakstė aplink aukurą taukus, uodegą, abu inkstus su taukais ir vidurių taukus, kepenų tinklelį ir dešinį petį atskyrė. Iš nerugintos duonos pintinės, pastatytos viešpatės akivaizdoje, ėmė nerugintos duonos, aliejumi apšlakstytą paploti bei ragaišį, padėjo ant taukų ir avino dešiniojo peties ir viską, padavė Aronui ir jo sūnums. Jie visą tai pasiubavę viešpatės akivaizdoje gražino mozei, kuris tai sudegino ant deginamųjų aukų aukuro. Tai buvo išventinimo auka, kad būtų malonus aukos kvapas viešpačiui. Moze, pasiubavęs avino krūtinę, kaip išventinimo auką viešpatės akivaizdoje, pasiėmė ją kaip jam viešpaties skirtą aukos dalį. Moze, paėmęs patepimo aliejaus ir buvusio ant aukuro kraujo, šlakstė Arono ir jo sūnų apdarus, taip pašventindamas Aroną, jo drabužius, jo sūnus ir sūnų drabužius. Ir Moze tarė Aronui ir jo sūnums, virkite mėsą prie susitikimo palapinės įėjimo ir valgykite ją su duona, kuri yra išventinimo pintinėje, kaip viešpats man įsakė. Tai, kas liks nesuvalgyta, sudeginkite. Nuo palapinės įėjimo nesitraukite septynias dienas, kol pasibaigs jūsų pašventinimo laikas, nes jūs turite būti šventinami septynias dienas. Tai, kas buvo padaryta šiandien, viešpats įsakė atlikti jūsų sutaikinimui. Todėl septynias dienas ir septynias naktis pasilikite prie palapinės įėjimo atlikti viešpatės sargybą, kad nemirtumėte, nes taip man įsakė viešpats. Aronas ir jo sūnus darė visą, ką viešpats įsakė mozei.